Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. July 30, 2003 Naordinahang obispo ng Romblon si Bishop Jose Corazon Calauc. Siya ang pang-apat na obispong namuno sa nasabing diocese. Ang Diocese ng Romblon ay suffragan ng Archdiocese of Capiz. Bilang sufragan, ito may 24 na parokya at nahati sa anim na bikaryato. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.